Apirilak bi gaur azkena da eta hau berri hon albistegia duzu berriozare erratiaren albiste eman ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Gaur e bilduren eskutik Nafarroa aldatu zizeneko sola zaldia eginen da. Bakartxo Ruiz parlamentaria eta Xabi Lasa parlamentaria eta berriozarko alkate dena gaur arratxeldeko zazpitan Nafarroa aldatu zizeneko sola zaldia emango dute kulturgunean bertan regimenaren amaieraz diarduko dira. Enchufados a la red en el uso de pantallas izeneko hitzaldia bihar kulturgunean eginen da azkenekoz. Mendialdea guraso elkarteak antolaturiko hitzaldia azkenik bihar osteunarekin arratsaldeko zazpietan egingo da. Hitzaldia gurasuei zuzendua dago eta aurretan teknologia berrien kontsumo eta erabileraz eztabaidatzeko bidari erakundearen laguntza izango dute Mendialdea guraso elkartekoak. Eta bestaldetik urtebete itxasargian liburua solasgai. Zorroka elkarteak antolatuta, liburua solasgai ekitaldia pirilaren iruan, bihar zazpitarritan izanen da liburutegian miren agur mea begilarekin solasteko parada izanen da bertan. Mirenek aurkeztuko duberak sortutako gazte literaturako eleberria. Zorizuri dantza taldearen hogeita mabosgarren urte urrena larun bat honetan ospatuko da Berrizarko txori zuri dantza taldearen oitamabos garren urte urrona ospatzeko, hainbat jarduera antolatu dira aprilaren bostean larun batarekin dantza poteoa herriko karriketatik eginen da, eguerdiko amabietan Euskal Herria plazatik hasita, arratxeldeko jarduera kurdea mendialdea eskolan izango dira guztiak, zazpietan dantza ja jaialdia, areto nagusian, bedrazietan herri dantzak gaitariekin amarretan afaria, gauerdian priketil lariak eta jarraian ama biterdietatik aurrera gau pasa Lucianoren eskutik. Hortxe, txori zuriko kide baten esanak, hogeita bosgarren urte urrenari da okionean. Ekitaldian historio txobat e, eh, ikusi izango da, non dantzaren bitartez, pues, bueno, eh, berriozarrek bizi izan zuen egoera bat edo, pues, ikusi izango da. Antzerkia astapen ikastaroan izena emateko epea biharko egunarekin bukatuko da. Antzerkia astapen ikastaroa zortzi eta amabi urte bitarteko gazte entzazuzendua dago eta ostiraletan arratsaldeko seietatik zortziak bitarte kulturgunean eginen da. Ikastaroa zortzi saio zuzetua dago lehen aprilaren lauan ustiralonetan eginen da. Informazio gehiagorako bederatzi lau zortzi, hogeita amar amasei berroita eta amasei telefonara ditu edo kultura zerekin abildua berriozar.es elbidera idatzi. Gaur kirolen atalean, herri kiroleko Nafarrako kirolo jokoen irugarren jardunaldiko jardun aldiko emaitzak ahoratuko ditugu. Horentxe, berrezartarrenak eh, aipatuko ditugu eh, bakarrik eh, Kombinatuko sailkapenak kimuen kategorian e, zer egin zuten e, eh, hartarrek garazi? Beno ba, kimu mailako proba kombinatuan azkenak eta azken aurrekoak izan ziren berriozar ataldea bederatzi garren postuan geratu zen eta berriozar betaldeak amar garren postuan geratu Eta haur mailako proba kombinatuan azkenak ere, e, zeigarrenak zuzen ere. Eta azkenik, kaldete mailako proba kombinatuan berrezartarrek azkenak laugarren postuan proba kombinatuan, ez zuten zorte handirik izan, eta sokatirako proban zer intzuten berrizartarrek? Ba, sorte berbera izan zuten, e, azken postutan geratu ziren berrizartarrek, haur mailan hain ere azkenak esan bezala. Eta kadete mailan ere azkenak hirugarren postuan horiek guztiak berrio zartarren postuak baina gainontzeko emaitzak eguzkiplaza.neten kontsultatu daitezke Eta kirolen atalarekin bukatu aurretik laugarren jaurdunaldia heldu den igandean altsasuko lortia kulturguneko atarian jokatuko dela gogorarazi nahi dugu eguraldi txerra eginez gero burunda pilota galekuan eginen da guizeko amaiketatik aurrera eta horretan xabi ea zorte gehiago duten berriozartarrek. Ea egia den bai. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua odeitzu edo oso odeitzu egongo dela dio gaurko iragarpenak erdi mailako odeiak eta goi odeiak nagusituz. Egunaren bigarren partean nuiz binka zaparrada txikiak botako ditu bereziki gabaldean. Ego ekialdeko aizea ulbizibiliko da bolada gogorrekin eta oso gogorrekin goizaldean eguerdian indarra galduzo joango da bai temperaturei daukionez, temperaturak gaur gutxi jaitsiko dira. Eskarrik asko garazi. Eta hau izan da guztia, gaurko albistegiari daukionez informazio gehiago zen orduetan berriozari erratiaren sintonian FMko iun puntu sortzean, edo orduero interneten eguzkiplaza.neten. Muzik